Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարն ընդունել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները դառնում են ծաղրի առարկա։ Արցախը կայուն եւ դինամիկ զարգացող տնտեսության հանրապետություն է։ Սեմինար խորհրդակցություն հանրապետության գյուղնախարարությունում։ Քաշաթաղի շրջանում հրշեջ փրկարար ծառայության համար նոր շենք կառուցվի։ Մարտակերտում տեղի է ունեցել Գեղամանուկյանի հիշատակին կառուցված կիսանդրու եւ հուշախբյուրի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Փետրվարի 8-ին ժամը 14:15-ի սահմաններում Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում հիվանդության նախնական ախտորոշումը մինինգոկոկցեմիա կայծակնային ձև պատճառով մահացել է Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1999 թվականին ծնված Հայկ Սերգեյ Հակոբյանը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Դիտարկման համակարգերով Արցախի պաշտպանական դիրքերի վերազինման գրեթե 2 տարի առաջ մեկնարկած աշխատանքները շարունակվում են։ Բելալ Լայանի ռեպորտաժը։ Անկայուն խաղաղության պայմաններում սպառազինության արդիականացման գործընթացն ու համալրումը հարատև է։ Գրեթե 2 տարի առաջ սկիզբ առավ մարտական դիրքերը դիտարկման համակարգերով համալրելու գործընթացը, որի արդյունքում մարտավարությունը սահմանում էական փոփոխության ենթարկվեց։ Եթե մինչ այդ ճշնամու կողմից դիվերսիոն հետախուզական փորձերը բարբերական բնույթ էին կրում, ապա դիտարկման համակարգերը կտրուկ փոխեցին իրավիճակը։ Ճշնամու ցանկացած տեղաշարժ, ցանկացած գործողություն վերահսկելի է։ Այլ խոսքերով բացառվեց դիվերսիոն հետախուզական փորձը գործերի հնարավորությունները, որը սահմանում առաջ բերեց նոր իրողություն։ Ճշնամին սկսեց դիպուկահարների պատերազմը։ Արդյոք կան միջոցներ, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի բացառել նաև ճշնամու ընտրած նոր մարտավարությունը, փորձեցի բարձր պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանից։ Այսօր դիպուկահարների պատերազմը ժամանակացում։ Ինչպիսի միջոցներ կարելի է ներդնել, որպեսզի այդ պատերազմը կարգվի։ Իրոք այսօր կարելի ասել, որ դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներթափանցման փորձերը չկան, հենց դրա պատճառով է որ չկան, բայց միայն դրա պատճառով չէ, նաև զինվորի պատրաստության պատճառով է։ Այսինքն որոշակի մարտավարության փոփոխություն է տեղ ունեցել։ Բուկահարների զերունդ ունեն թե չէ, ինչպեսի աշխատանք են անում, ինչպես են կրթվում, ինչ տեխնիկայով են պատերազմում ու որ ասենք մենք նախկինին ման ինչպես խորհրդային միությունում ա եղել նախա զորակոչային տարիքում դպրոցում պատրաստվել են այդ հրաձգությունները, մրցումները եւ այլ եւ այլ, կարելի ասել այսօր չկա, որ ցավում են, ցանկալի է որպեսի դագոնը լինի։ Մենք որպես դիպուկահարներ սկսում ենք աշխատելը զորակոչից հետո իհարկե վեր ենք անում, ովքեր ունեն ավելի ընդունակություններ։ Մենք օգտագործում ենք նաև որպես դիպուկահարներ, դիպուկահարների ֆեդերացիայում պատրաստություն անցած նաև զինծառայողների, նաև իրենց ենք մենք օգտագործում եւ աշխատում են քաղաքների միջոցով իրենց նախապատրաստել։ Մի ինչպիսի զենքեր ունենք, թե չէ, ունենք զենքեր, որ մեր հակառակորդը չունի եւ արդյական լինելու եւ հերահար լինելու դուք շատ լավ գիտեք ու տեսել եք այդ բոլոր զենքերը չասեմ։ Գիտեմ որ ունենք արեստավար դիմակալարներ։ Ինչպես են հրախուսվում, որովհետեւ ճշտամի բավարար ունենում մեծ պատկերների արժանացում, դիտողայնության եւս իր ազդեցությունը ունենում այդ պատերազմում։ Մոտ 4 անգամ ավել են հիմա խրախուսում, քան թե խրախուսվելուց այլ։ Չկա միա դիպուկահար, որը խոցի ու չխրախուսվի դրամական։ Չկա նման բան։ Ու ինչքան որ եղել է, կարելի ասել քարակին, որ որ խթանում է եւ պատրաստությանը եւ համալրմանը։ Բելլալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը փետրվարի 8-ին ընդունել է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևան ժամանած Յակոմինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Ստեփան Վիսկոնտիին, Անդրյու Շոֆերին եւ Յակը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարշիկին։ Հայաստանի արտգործնախարարն ու համանախագահները քննարկել են հունվարին Կրակովում կայացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի կարողությունների ընդլայնման վերաբերյալ ձեռքբերված սկզբունքային համաձայնության հետ կապված հարցեր։ Էդվարդ Նալբանդյանը երանախագահների ուշադրությունը հրավիրել է, որ ի տարբերություն համանախագահների ու Հայաստանի Բաքուն այդպես էլ մինչ օրս որևէ հայտարարություն չի արել այդ համաձայնության վերաբերյալ եւ թե երբ է պատրաստ այն իրականացնել։ Տարօրինակ հիշողություն ունեն Բաքվում, խճճվելով իրենց իսկ հորինած գեղձիկների սարդոստայնում մոռացության են տալիս մեկ ամիս եւ դրանից առաջ ձեռք բերված համաձայնությունները, որոնց մասին բազմից հայտարարել են համանախագահները, բայց միևնույն ժամանակ գլխի վայր շրջած մեկնաբանություններով վերհիշում են 25 տարվա վաղեմության այն փաստաթղթերը, որոնց երանախագահները հայտնի պատճառներով նույնիսկ հղում չեն անում, նշել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Էդվարդ Նալբանդյանը Յակոմինսկի խմբի համանախագահների ներկայացնելով շփման գծում ադրբեջանական կողմից զինադադարի կոպտագույն խախտման հետևանքով հայ զինվորի սպանությունը ընդգծել է, որ Բաքվին իրեն բնորոշ սադրիչ գործողություններից հետ չի պահում նույնիսկ երանախագահների ներկայությունը տարածաշրջանում։ Դրանով իսկ Ադրբեջանը ցույց է դնում իր արհամարանքը համանախագահ երկրների նկատմամբ։ Անդրադառնալով Բաքվից հնչող մեկնաբանություններին, թե իբր Ադրբեջանը հետաքրքրված է Ղարաբաղյան հիմնահարցի շուտապույտ կարգավորմամբ, Հայաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ խոսքը հարկավոր է ամրապնդել գործերով, իրականացնել Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի եւ Ժնևի գագաթնաժողովներին ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, ընդունել որպես բանակցությունների հիմք հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ համանախագահների առաջարկությունները եւ առաջ շարժվել դրա հիման վրա։ Ադրբեջանը փորձում է ժամանակ ձգել հիմա էլ հայտարարելով, թե Հայաստանում ու Ադրբեջանում նախատեսված ընտրություններից հետո ակտիվ բանակցություններ կսկսվեն։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության падգամավոր Միհրան Հակոբյանը։ Падգամավորը նշել է, որ ակտիվ բանակցություններ ասելով Հայաստանն ու Ադրբեջանը միանգամայն տարբեր բաներ են հասկանում։ Հայաստանի մոտեցումները բանակցային գործընթացի նկատմամբ համընկնում են Մինսկի խմբի համանախագահների մոտեցմանը։ Հայկական կողմի ու Մինսկի խմբի համանախագահների խոսքը շատ մոտ են, իսկ Ադրբեջանի պարագայում իրավիճակն այլ է։ Իրենք բանակցային գործընթացը պատկերացնում են իրենց երազանքների ցանկությունների համատեքստում։ Նրանք եղտոտ խաղ են խաղում իրենց հանրության ու միջազգային հանրության հետ, նշել է Միհրան Հակոբյանը։ Ադրբեջանը իր համար հերթական պատրվակն է գտել բանակցային գործընթացի ձգձգման առումով, դուրս չգալով բանակցային գործընթացից, բայց միևնույն ժամանակ պատրվակ գտնելով եւ դրանք հետաձգելով։ Բանակցային գործընթացը իրական փուլ կմտնի այն ժամանակ միայն, երբ որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հասկանա, որ ժամանակը ձգձգելով հնարավոր չէ ակնկալել այնպիսի մի իրավիճակի, երբ Ղարաբաղի հարցը հնարավոր լինի լուծել այն սցենարով, որը ցանկանում է Բաքուն։ Երբ որ իրենք դա կհասկանան, այդ ժամանակ կնստեն իրական բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Դուք լսում եք լուրեր Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանը ցավալուն հարցազրույց է տվել Arminfo լրատվական գործակալությանը, որը հրապարակվել է Եվրասիա Daily լրատվամիջոցի կայքում։ Արցախը կայուն եւ դինամիկ զարգացող տնտեսությամբ հանրապետություն է, ինչը հստակ արտացոլվում է վերջին 10 տարում երկրի երկնիշ տնտեսական ցուցանիշներում եւ դա հաշվի առնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը տնտեսապես զարգացած տարածաշրջան չէր խորթային տարիներին։ Իսկ արդեն պատերազմից հետո ստիպված էինք ամեն բան զրոյից սկսել, ասել է պետնախարարը ընդգծելով, որ համար եւ քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում հաջողվել է կայուն զարգացման ուղու վրա դնել հանրապետությունը։ Հանրապետության աճի բարձր տեմպերը պետնախարարը բացատրել է առաջին հերթին տարբեր ոլորտներում, ամենից առաջ էներգետիկայում եւ հանքարդյունաբերությունում չօգտագործված տնտեսական ներուժի բացահայտմամբ։ Անասնաբուժական եւ սննդամթերքի փորձականությունների լաբորատորիան երեք կազմակերպել էր սեմինար խորհրդակցություն նվիրված բրուցելիոզ հիվանդության ախտորոշման մեթոդների առանձնահատկությանը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին շրջանային անասնաբուժական սպասարկման կայաններից ժամանած Շիճուկաբաներ եւ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի անասնաբուժական բաժնի ուսանողներ։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Տիգրան Արստամյանի հավաստմամբ նման հանդիպումներ այսուհետ կազմակերպվելու են հաջախակի։ Փոխնախարարն այնուհետև անդրադարձավ կենթանիների համար վտանգավոր այդ հիվանդությանը, նշելով, որ այս հիվանդության հայտնաբերման գործընթացում անչափ կարևոր է շիճուկաբանների աշխատանքը։ Այդ նպատակով հրավիրել ենք հենց Սիջուկաբաններին, մեր 5 շրջանում գործում է Սիջուկաբանական բաժին, որտեղ ախտորոշում ենք բրուցելոս հիվանդությունը, բացի Ասկերան, Շուշի եւ քաղաքի անասնաբուժական կայանների։ Ուզում եմ նորից կարևորեմ ձեր աշխատանքը, որը կապված է նորից ասեմ կենթանիների բրուցիլոզ հիվանդության ախտորոշման հետ։ Իսկ դուք գիտեք, որ ընդհանրապես ցանկացած հիվանդության դեպքում ճիչ ժամանակին ախտորոշումը դա հաշվեք 90% բուժում է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ բրուցիլոզ հիվանդությունը բուժում չունի, իսկ դրա համար մենք պիտի ժամանակին ախտորոշենք այդ հիվանդությունը ու հիվանդներին մեկուսացնենք ու սպանդի ենթարկենք։ 2017 թվականի ընթացքում մեր հանրապետությունում ուսումնասիրվել է խոշոր եւ մանր եղջերավորանասունների արյան ընդհանուր առմամբ 45000 նմուշ։ Տիգրան Արստամյանի կարծիքով դա բավարար արդյունք չէ, անհրաժեշտ է ավելի հետևողական լինել։ Մենք գիտենք, որ անապահով տնտեսություններում, եթե արյունը վերցրել են ու անապահով է ճանաչվել տնտեսությունը, պետք է նորից մի ամսից հետո արյունը վերցնել ու ստուգել, բայց իրականում լինում է դեպքեր, որ վերցնում են հիվանդը կա, հա հիվանդը հանել են, բայց նորից 2-3 ամսից հետո վերցնում են, այսինքն մնացած կատարած աշխատանքները արդեն տալացած հեչաբար։ Եվ դուք պետք է հետևեք դրան։ Անհասնաբուժական եւ սննդամթերքի փորձակնությունների լաբորատորիայի տնօրեն Ֆլորա Իսկանդարյան իր հերթին նշեց, որ տեսական եւ գործնական մասերից բաղկացած նման սեմինար պարապմունքներ այսուհետ կկազմակերպվեն հաճախակի։ Իր խոսքում նա ներկայացրեց բրուցելոզ հիվանդության մասին որոշման հրամասներ։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի ուսանողներ, ավիրվածներ, ողջունում ենք ձեզ մեր լաբորատորիա, ուրախ ենք, որ եկել եք։ Հուսով ենք այս աշխատանքը ձեր համար արդյունավետ կլինի։ Մի բան սովորենք, ձեր կբերենք, իրար հետ շփումը նույնպես կարևորում ենք։ Միջոցառման երկրորդ մասը նվիրված էր լաբորատորիայի շիճուկաբանական բաժնի աշխատանքին, որտեղ շրջաներից ժամանակ շիճուկաբաններին ներկայացվեցին արյան նմուշի քննության գործնական մեթոդները եւ ստուգվեցին նրանց մասնագիտական հմտությունները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայրենասեր հասարակական գազམ་ակերպության նախաձեռնությամբ Քաշաթաղի շրջանում հրշեջ փրկարար ծառայության համար նոր շենք կկառուցվի։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Զորա Պրկոյանը։ Փետրվարի 8-ին Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն գնդապետ Կարեն Սարգսյան այցելեց Բերձոր եւ հանդիպում ունեցավ շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի հետ։ Հայացավ խորհրդակցության որի ընթացքում Սուրեն Խաչատրյանը, ով նաև շրջանի քաղաքապաշտպանության պետն է, տեղեկացրեց, որ Շեփկենտոնում արդեն հատկացվել է տարած ցես հսարական մասի շենքը կառուցելու համար։ Շրջանի քաղաքապաշտպանության դրվագի մասին ներկայացրեց Շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ քաղաքապաշտպանության տարահանման հանձնաժողովի պետը Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենը որոշ մասնագիտական խորհուրդներ տվեց եւ ասաց, որ ընդհանուր նախագիծը հարմար է եւ բարուցող շենքը կծառայի իր նպատակը։ Ցանկությունը այդ է, որ շենքը շահագործման անձնվի իրենց մասնագիտական տոնի օրոք։ Հանդիպումից հետո խորհրդակցության մասնակիցներն այցելեցին Բերձորի ապաստարանները, մեկը, որտեղ տեղակայված է նաեւ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մարտակերտում տեղի է ունեցել հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս 2017 թվականի փետրվարի 8-ին զոհված փողգնդապետ Գեգամ Մանուկյանի հիշատակին կառուցված կիսանդրու եւ հուշախբյուրի բացման արարողություն։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Իլոնա Անդրյանը։ Մեկ տարի առաջ 2017 թվականի փետրվարի 8-ին Մատաղեսի դիրքերում զոհվեց փոխգնդապետ Գեգամ Հենրիկ Իմանուկյանը։ Մարտակերտում նրա հիշատակին Կիսանդրի հուշարձան է կառուցվել, որի բացման արարողությունը տեղի ունեցավ փետրվարի 8-ին նրա մահվան տարելիցի օրը։ Կիսանդրին կառուցվել է Գեգամ Մանուկյանի հոր եղբոր որդու Ռուսաստանում բնակվող Արմեն Մանուկյանի միջոցներով, իսկ հուշախտուրը նրա ընկերների։ Այն տեղադրված է այն փողոցում եւ այն տան հարևանությամբ, որտեղ ապրել է փոխգնդապետը։ Արողությանը ելույթ ունեցան միավորման հրամանատարի ահտակ գծով տեղակալ Ալիք Սարգսյանը, Գեգամ Մանուկյանի նախկին զինվոր Ռազմիկ Խորշոյանը, Նիկոլայ Ավագինյանը։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իր խոսքն ասաց փոխգնդապետի անցած մարտական ուղու մասին։ Գեգամ Մանուկյանի հայրը Հենրիկ Մանուկյանը շնորհակալություն հայտնեց այն մարդկանցից, որոնց ուժերով կառուցվել է հուշարձան հուշախտյուրը։ Նաև քանդակագործներին, շինարարներին, բանակին աջակցության համար։ Միջոցառմանը ներկայացրեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Պարքեվատրման Նացին Հրամանը, համաձայն որի Գեղամանուկյանը ապարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի ամանորյա ուղերձ ուղված Մանուկյանների ընտանիքին։ Կիսանդրի հուշախտուրի Օսման արարողակարգն անցկացրեցին Պաշտպանության բանակի ավագ հոգևոր սպասավոր Գորս Սարգսակ Գյուրջյանը եւ գնդերեց Հովանես Անդրյանը։ Բացումը կատարեցին փոխգնդապետի երեխաներ Վիտալի եւ Արմինե Մանուկյանները։ Ներկաները ծաղիկներ դրեցին հարգելով փոխգնդապետի անմար հիշատակը, որից հետո այցելեցին Գեգամ Մանուկյանի գերեզման եւ ծաղկեպուսակներ ու ծաղիկներ դրեցին փոխգնդապետի շիրիմին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցերտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։